na yɛahwɛ dza ɔwɔ dɛ yɛyɛ na yɛhwɛ na no yɛhu wɔ ha na yɛsɛ dɛ dɛm dza ɛɛ sɛbi ebusuafo no hɔn na wosie nkorɔfo no yɛpɛ dɛ sɛ yɛbɛfi ebusua no mu mpo a ma yɛpɛ dɛ yɛyɛ dɛ wɔnyi wɔn nsa mfi yɛyi no ho na mmom dza yɛwie a yɛbɛyɛ no na ɔkyɛ dɛ ayɛ fɛ nti ɛɛ sɛ wɔadwene bɔ a fine ɛka dɛ ɔwɔ hɔ so a ɔno sɛ wɔbɛyɛ biara ba na sɛ bɛyɛ foforɔ a ɔnyɛ asɛm Ana mo bwa. Eh eh ya ko eseyi ho me sa me fi ho a obi ani ntum nyo hwe. Nti eh, mama ya da wase da agye atum da baba. Ya da wase nyame nhyira papa. Nhyira na de mam no on bi nsan kan bawo do. Ehu nhyira na de mam no bi ne nyame mo won to wada no hu de aye panyin kura na ase ye business. Hwɛ o, Nyame nhyira wo papaapa ama manya agye papa mara m'adwendwen nyinaa no dɔ atwa. Ebe mama, meda wo ase. Nyame nhyira wo. Nyame na ama meka da sɛ yɛpɔn no yɛn nsa nka ɔla ɔkyɛ mama Muzano. Na na na mebisa mo ho dɛ na Muzano Muzano kuro kakrake na nkyɛ mo ho wɔ he fa na na nyimada na mese nkyɛ mɛyɛ. Mama ehu wura ebi wura na baate no wɔn. menyim dɛ ɛhɛ menyina meba wɔn anabaate no ho ara a na megyina hɔ a mama yɛn dɛ mofa kaa kwan no nkyɛn baabi agua no wɔn a na mede kesi kuro no ti na mehu a na mefa nana mo wɔ hɔ ara a na mehu a na maasa m'akyi ɔno de bawa mesi mo hu but sɛ si ara akɛsɛ deɛ ɔno deɛ ɔwo ɔmo ma bra yɛde wo lɔre fɛ bɛ mo ayɛ yɛbɔboa yɛbɔboa ma biribiara ayɛ fine nti sɛ sɛ yɛnyɛ busuafo no kɔ ne nti sɛ bi a awobɔkɔ so hɔ no mfi wo nyankofo aba no ama aka kyɛ wɔn de gya afe ɔno nsa kakra bi a yɛbɔtɔ amoa no da yɛ anadɛ sɛ nyia bɛba so ha so a yare yɛ nyɛ biribiara mu abusuan esukuu no ɔsɔ ɔyɛ miti paa na yɛ nyɛ biribiara mu abusuan yɛ yɛ kɔ ɛsɛ yi because yɛ ɛɛ ɔsɔfo yɛ mpɔ dɛ yɛ bɔ mpaa dɛ nti awo baa na abobɔ mpaa no kyɛ ho. Ntsi, yɛpɛ a. Ɛɛ, ɔnnyɛ hwee, ɔnnyɛ hwee. Onyim adze a yɛreyɛ no, sunsum mu adze. Oho, no, ɔ, n'enyim a na ebisa mu. Ei, adze n'enyim a na nkyɛ mbisa mu. Ɔwɔ dɛ bisa. Ntsi ehu dɛ ɔyɛ sunsum adze na yɛyɛ, ehu dɛ yɛmmpɛ dɛ ɔbɛka dɛ oho, ntsi sɛ ɔyɛ dɛ ɔbɛba a yɛgye bɛma no lɔre fɛ. Ntsi ɔba a, yɛdze lɔre fɛ fifty bɛma no na yɛatɔ nsa crates ebiasa anaa yɛbɔtɔ malt malt yi a new ones a abebeebee bi, crate ebien yɛdze ama no. Ebusua na nso a next time mɛba mo sɔn mo do mɛbra mo tena mu. Ɛwɔ asɛ ɛwɔ asɛ waka mɛkyerɛ wɔ ade bi ade a ɔde yɛ wɔanhwɛ yɛ daakye ɔbɛnya ne ho nsunsuade ɔbɛ ɛwɔ dɛ sɛ ɔde yɛ pere na ɔde yɛ pere ba nkyefua na ade a ɔde nsa nkodo no ɛna ɔte nkurusua na nsa ɔde bi ɔbɔ so so wɔafa nkɔ sɔɔ do a wɔakiri ti paa bɛma ma no nti wɔsɔre a wɔkasa wɔkasa wɔrɔforɔ Na wo ya tie radio yi a ndi a nhwɛ nhwɛ anaa dɛ bɔ no mu wɔ koko bi wɔ beebi a wɔntɔ wi mu. Koko. Mano, mano. Mo anom no yei na yɛ pɛ oyɛ yɛ nti mo yɛ yɛ a mo du kwan mu mo atɔ credit no mo da afrɛ ee waba yɛ kunkun ma gya ɛmɛ kɔ mɛ kɔ mɛ kɔ. Eti amusumu ya isemu eyi kura mu bɛn na mo bɔ live demi.